Eta bentu juntan txakur ataka izan dela eta behaz jungitin itxasu fagaldeko andunik aznaben ganat, egin hona? Egun hona. Hala behaz, naski abentu juntan em, bai, eh, txakur ataka paidatu durzie eta nik uste ez duk lehen aldia? Ez, uh, aurten uh, bigarren aldia, bon, azkena horkan kanaut uh, abendu ostapenean aldi untan eh, izan hau tardi bat eh, hilik, beste bat kolpatuik. Uh, bon, behar ez izan. Eta abenduan ukan entzin uh, hilak. Eta, bon, domaia da, uh, bi alditan, uh, lehen me ditut tarrapatu, ordean ez orden jabea. Eta bi aldian, hauzo uh, batek uh, entzun ditut, uh, txakuren jabea entzun du iuka. Bola, mediakin gabe norden, ordean, bon, txakuren eh, jabea ez da gure gana jina erraiteko hmm. <laughs> zuri Hmm. Bai, eta hor behaz, abentian eta lehena uh, agorilan, ikentzuen? Bai, agorilan, horrela bai. Eta, bai, behaz, zer, e, hebenko, ez da erraiten baita geota jente habo badela mendietan kurri, em, badia nik uste e, edo bai ohituak dienak, behaz untxaz kodeak edo hau zentuztenak, horiek bai. halakoa dira edo ez bortxan edo badak ikazaita? Ah, ez baita ez bada, uh, nahi bauzu nik hor ez baituta atseman me ene txaldea justu uh, randone bide ondoetan da, eta bon, usu ikusten ditugu jende, jendeak uh, eh, oientzakurrekin, Bo, anitzek respetatzen dute, e, sakura estekatu denak. Beste batzuek batez, alor, bon, e, niz peitakit susen ian hemen guatien edo ez. Me, idurizen zau talere uh, e, lekuko, fe, lekukoak ez borez baita ez da itxasukoak, me, Euskal Herriko jende batzure heldu dela, eta sakurak batzutan lasa. Hmm. Eta funtsan, e, da, bai, e, sakura estekik atxigitzia? Ebe, azkene ustez, eh, bon, simpleena. Uh, eh, zenta, bon, zakurra nintzek ez eh, dena. Me, bon, askida, zeltakit, berroita mar zakurretaik bat zozotzea joain da, eta, bon, hola, eta gu ezkia beti giletik izaiten ala, diander giletik erraiteko, hola, zakurren estekatzea, eta, hola, ene ustez, diendek berditaiki ulertu, hola, oien lana dela horren itean. Hala, izan dituk bi bide ezberdin, e, eh, ezpeleta inoa eta senperen nik uste e, txakur bekeran eh, polizia brigada zet sortu die, e, hori bai. bu egiteko, itxasun hatik ez abo e, bai, sensibilizazio edo prebentzio ai bus junda, e, hik nola ikusten duk e, atera bidea? atera bidea ez dakitzu zen, me, itxasun denetan emanatuzte panuak, e, agedi hene ustez, Uh, bon, gehoztik abenduan uh, jakin utelaik izan zela beste izkik bat uh, gehitu dituzte eta oik untsa-untsa agiri jenak. ene ustez berda unta ikasi, eta uh, bon, egun batez ez balin bada aldatzen ez dakit. Polizia emanaz, atera bide ona ote denez ez dakit bate, aski bortitza baita, me bon, hori uh, balin bada atera bakarra, egun batez berba berko da. Nik uste irakur jadet, bai, e, bilkua publiko zumaita antoratu gehi zutela, hala, kontzientzia harrasteko. E, bestalde behaz, aipatzen da bai, kabale galtze badelaik, hola, bat ordainketak, behaz, soja aldetik, benan aski, hala, galtzea ez duk sojan mugatzen. Ez, ez, ez, ez, ez, eta e, soza, soz historio, e, bon, gu laborere gira, uh, kalak uh, tiki-tiki-tik azten ditugu, Eh, voilà, beti penaiten dauku argi bat, eh, fe, dugun argi bat uh, hola edik ikustea. Eta bon, gero jakin behar da, uh, bon, batzutana agredida irudi itxusiak, bon, ardiak lepotik janak edo hola. Me, bon, jakin behar da ere, batzutana zakurra ardien giretik aidelaik, uh, justu uh, ardiak uh, lasterka edielaik, uh, zera bildot bat ugeitetzen malin bau dute edo ilor egiten aldute. Hor dian, zera, arazo ez da baitez bada bistakoa, me bon, giletik izaiten aldia, beste arazo batzu, agri azkina. Agian best, azken hitz bat bauken gehitzeko Agri. do, bai. mesu bat pasazteko do? Um, ehm, bo, ene ustez, eh, ba, bada posibilitate elgar gaitzea denen artean uh, eh, berda kasuin, bata, batak bestek kasuin dezauna, errespetak bai, uh, bai zakur bai laborariak, Ola, kasu inbehar, eh, eta uh, bon, inala atxiki eta panoer kasu Eta elkar bizitza hobeki portatuko? Aize, aize hobeki bane ustez. <laughs> Bo. Ebe esker mila eta segeitzina hor diana? Bo, metzizuri. Ez aioik. Bai, agur.